Срань из клуба. Срань из клуба. Je, yeah. bio sam u klubu, zadržao se malo, prilazi neka dolja, kaže da se znamo, ajde mala palo, skloni mi se tamo, neću tekaj sebe, ne želim da si sa mnom, nisi cico bitna, ne zanima me ko si, ti si brate dolja, ali to si što si, nisam bre naučio da muvam kurave, ali zato brate, imam venci dame, volim one što su, bez i jedne mame Ne treba mi polja da mi pravi stanje Hoću ekstra cupi koja nema mozak tipi Da sa njom može lako da se čupli I zato mala pali, ne pita gdje smo stali Neću tekaj sebe i zato breba batali Ne spuštaj se malo, sa toliko nisko Jer koliko vidim, ti nisi na čisto Imao sam ribu, Ponašala se isto, kaže da me voli Al sve je to gistro, neću više da se Upuštam u ta stanja, jer izginem skroz Kao rat sranja, moja lista veza Sad je sve manja, i zato cico palo Možeš da me sanjaš